joueurs, c'est, je vais leur dire, je vais leur écrire, c'est à vous de jouer. Jouer en majuscule. Voilà, c'est à eux parce que. Le terrain de est un terrain magnifique pour jouer au rugby, il y avait des conditions idéales et on n'a rien fait donc. Euh, euh, on peut pas à chaque fois, euh, je vais retrouver des excuses tout le temps. Aldi oro aitzakiak atxemaiten nizkien oi arte, aldiz horrez, orain baloia horien eskuetan da, erakutsi behar daukute emeia badutela, dena emaiteko, oinarrietan onak izaiteko. Parce que dans ce sport, même si on parle beaucoup de jeu et que j'aime... Kiroluntan mugimendu jokoa importanta bazaut ere, goi maila eredutzat hartzen dut, engaiamendua bada euh, aldibidez Argentina edo Australiarrak ari direnean. Il y a de, des bosses, il y a du sang, et, et à l'arrivée, il y a du jeu et du plaisir mais je crois qu'il faut mettre les choses dans l'ordre et, on n'a on a rien mis dans l'ordre la semaine dernière.